П'ятдесята зупинка. Я щоліта сідаю в старенький трамвай. Той трамвай, мов дитяча загадка. П'ятдесята зупинка має назву На жаль. Після неї невже пересадка? П'ятдесята зупинка, а я й не збагнув, що доїхав до круглої дати. Це уже не ура, але й не караул, і не треба, не треба лякатись бо на спогадах знову настояна даль, Мчу крізь радості і крізь печалі. П'ятдесята зупинка має назву на жаль. Пересяду і вирушу далі.